Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diganggu Demit. Eko, wong kelurahan Tulung Kota Caruban. Ceritane mangkene. Aku kerja dadi tukang Son system. Aku entuk job pengajian Akbar Habib Syekh neng Kecamatan Sugiwaras Madiun. Besok sekitar jam 8 aku budal wong papat yaiku Mat, Harno, Eklek bareng aku. Sak tekane lokasi aku langsung candak gawe soale waktu musim udan. Dadi wedi kesandung waktu nek udan. Gak krasa andan asar wis kumandang. Tendo ambek panggung wis-wis ngadek mapan. Salon ya wis gantung. Karek masang lampu ambek golek panggon dele desa. Aku bagi tugas mat ambek eklek masang lampu ning lapangan kanggo tempat parkir. Aku ambek Harno golek panggon diesel neng tegalan guri kantor diso gak adoh karo panggung sak wisi wis mapan aku diomong ambek wong mulih angon Le, aja njarek diesel neng kono demite akeh ongge pak lek jawab harno diesel langsung tak surung meneh rodo adoh teko tempat mau Sakwise mapan aku diomongi meneh ambek wong wadon sing mulih teko sawah. Le, iki diasil kanggo apa? Kanggo son Bu Le damel pengajian, jawabku mangkono. Radone nengah Le, yo gak popo, jagani nek, yo gak popo, jagani nek diaselmu mati neng tengah dalan. Soale neng kene iki wingit Le. Kondone wong wadon mau. Nggih Bu jawab Harno Mangkono. Ayo kok, dilek disele, ajai harto ambek kukur-kukur sirai. Diesel mau tak surung rodok ngidul saiti, soale kabeli wis gak teko. Diesel wis mapan terus tak isi solar. Suwe mentoko, bengok eklek nyusul neng deselan. Lampune wis kabeh iki karek cekson ning dunekne desele gremenge eklek. Tapi iya to, Lek. dele desel neng dindi gak bener terus eh. Sak desel diuripi lampuratan ambek lapangan wis abyor padang banget. Dandung suarane salon sing disetel kadruan ambek mat neng operator. Gala kalbi, gala kalbi, surung gantawa. limang menit desa lah kok mati. Aku melayu ning deselan. Kena opo har? Takonku menyang hari sing wis teko deselan disik. Apa-apa cuma ngangin desele. Jawabnya karo ulik-ulik selang solar. Gak suwe desel no meneh. Alhamdulillah wis beres soal wis manjing maghrib. Aku pamit adus disik ning masjid sekalian maghrib. Sak marini adus kok mati lampune. Mosok mati meneh desele. Batinku mangkono. Aku melayu neng deselan ketok celorot-celorot sentri konco-koncoku nyurungi desel direwangi warga. Nek apa mat? Tekonku. Tak leh desele gak gelemuni. Ah! awasi kabeli e wis disambung dawa oleh silian teko panitia. Diesel diunekno meneh. Bengi iku padang banget dadi santai. Aku ambek Harno nunggu diesel kuatir mati meneh. Eklek ambek mat operatoran. Aku cerita ngalor ngidul ambek Harno ben gak jenuh. Hawane mundak bengi mundak sintrung. Suarane juguke asu nembus ne suarane diesel ning cedakku. Harno. Mosok kene iki angker banget ya. Tekonku mangkono. Lah ya piye lah wong desa yo, sampe ngalih ping telu ngono kok. Ayo, cerita apa ki? Sauti eklek. Ancen klek, gak seneng ambek Hadro, dadi yang paling gak betah suwe-suwe. Apa tole? Jawabku ambek nyumet rokok. Saklebatan aku weruh asuneng ning anding desolku. tak usep motoku dalah asu gedhe sak anake sapi mlayu-mlayu ngubengi desel. Ulune rumbyak-rumbyak dawa banget. Ene asu, ene asu. Bengokku ambek mlayu iri rencek pelem. Harno sing mbok kaget melu mlayu nganti jegur kalenan. Aku mlayu sak banter-banter mbok neraki apa wae. Soale aku wedi banget ambek asu. Nek opo oh, to tekone mat mangkono ene asu ene asu jawabku mangkono jangkrik ngageti wong ae delok sikilku klebu kalen sauti harno ning guriku ayo didelok ndi to asune tak pamae tantangi eklek mangkono desli tak parani meneh ora enek opo-opo apa kok wedi. Ah, gremenge Harno mangkono. Ancen asune wis ilang. Aku cerita-cerita maneh wong telu. Aku weruh asu maneh, tapi aku gak omong-omong wedi diseneni bocah-bocah maneh. Tak pendelengi asune rupane abang gedhi kaya jaran. Ulune rumyak-rumyak gegerisi, melayu ngubengi ratan. Tak pendelengi tenanan lah kok sikile gak bancik lemah. Asuhar, kae Tenan agak ngapusi aku. Asu kae lho. Engokku wediku gak karo-karuan. Endi to asune? Kae lho mripatmu piye to? Ngubengi desel kae lho. Alah, kok gane ngono lho. Apa kok bengak-bengok ae, bengak-bengok ae. Saute eklek ambek nyumet rokok. Endi tak pamai? Lah kae opo to? Banjur tak dudingi. Ora napa-apa geger ae. Mripate gak podo melek kok. Asu sakmono gedine kok ya gak weruh. Gak suwi terus aku krungu ana sing ceblok teko dhuwur mak gedabuk. Asune kal ilang. Tapi samar-samar kaya nek wong lungguh ning dhuwur desel, tak pendelengi. Astagfirullahaladzim. Wong kuwi mundak gedhi ulune riwuk dawa banget ambek nyekli rokok. lungguh ning dhuwure desel ambek ngepuk-ngepuk gepuki deselku. Aku banjur melayu sak banter-bantere. Katene ning ndi Melu mat. Ambek melayu nubruki renceke pelem mau. Mungkin bocah loro mau gak weruh barang mau. Aku neng operatoran ambek mat sampe acarane mari jam rolas. Aku yo gak wani ngukuti desa. Cukup semene cerita soko aku. Salam jimatres. Salam misteri. Au